Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij. Kemi nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allahu subhanahu wa taala Gjithashtu ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mëkateve të mëdha, ka thënë: "La yadkhulul jannata jawadun wala ja'dhariyun." Nuk hyn në xhennet ai i cili Allahu i ka dhënë pasuri, ka mbledh nga pasuria, edhe pastaj nuk jep, është koprac, edhe është mendjemadh me këtë çka e bën. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata namam. Nuk hyn xhennet ai i cili bart fjalë në mesin e njerëzve me qëllim me i prish njerëzit. Ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kullu jasadin nabata min sahtin fan-nar awla bih. Çdo mish çka ju shtohet njeriut në trupin e tij dhe u shtue nga pasuria nga ushqimi haram, më së shumti ka hak në qat mishin e tij zjarrmi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Dunjaja është e mallkume." Edhe e mallkume çdo gjë që ka në ta. Përveç përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, ajo në këtë dunja nuk është e mallkume. As ai të cilin Allahu azza wa jall e ka zgjedh dhe e don është mik i Allahut subhanahu wa taala ose alimin ose dietarin ose atë që i mëson tjerët ose ai i cili kërkon dituri ka bo përjashtim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga mallkimi i Allahut në këtë botë nuk është qëllimi se dunjaja është krejt e mallkume është qëllimi kur dunjaja nuk është në shërbimin e fesë kur dunjaja Mel'unetun wa mel'unetun ma fiha. Krejt dynjaja është e mallkume dhe çka ka në ta, pastaj ka përmend përveç dhikrit edhe atë çka Allahu e ka zgjedh, ndërsa atë të cilin e ka zgjedh Allahu subhanu wa ta'ala është ai i cili iu ka afru Allahut me vepra të cilat Allahu subhanu wa ta'ala i don. Edhe ka përmend pejgamberi sa selam atë i cili iu mëson njerëzve fenë, është prej diturve dhe ai i cili e kërkon diturinë. Dhe këtë i ka përjashtu, ngase dynjaja tek ta është në shërbimin e fesë, e derisa fejes apo dunjaja bëhet shkak që ti me të largu prej kësajna çka Allahu e ka urdhëruar atëherë krejt ajo që e ke vepru ti është e mallkume do të thotë ke ra në një mëkat prej mëkateve të mëdha ngase pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka quajt atë punë atë vepër të mallkume do të thotë prej dunjajës çdo vepër çka veprohet tash është dunja ajo çka u ka bo shkak ti me të ndal nga urdhri i Allahut dhe nga porositë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është vepër e mallkume do të thotë është mëkat i madh për shkak se Siç e kemi përmendë se Allahu nuk e ban një send të mallkum, apo nuk e mallkon një person, ose një vepër përveç nëse është vepër tejet e keqe. Andaj, Allahu Azza wa Jalla ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është e mallkume. Siç ka në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kanat al-akhirah hammuhu." Kush ka për qëllim Edhe problemet e jetës Allahu ka m'ja mbledh ka m'ja mbledh atina nuk ka m'ja shpartallue jetën e tina nuk ka me pas probleme në jetën e tij ka m'ja mbledh ka me pas ai mundësi mu kujdes për gjitha problemet e veta wa atathu dunya wa hi raghimatun wa man kanat dhe i vjen dunjaja edhe pse ajo nuk e dëshiron do të thotë vjen dunjaja me urdhrin e Allahut Me dhunë Allahu Azza wa Jall ja bën dunjan këtina, ngase dunjan kurdo ki e ka bë qëllim ahiretin, për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, këtë dunja Allahu ja bën atina dashti dunjaja apo nuk dashti. Wa man kanat ad-dunya hammuhu. Pastaj ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kjo si sqarim i asaj se cilën vepër e ka mallku Allahu apo cilën dunja e ka mallku Allahu. Wa man kanat ad-dunya hammuhu. E kush ka për qëllim në jetën e tij, qëllim i jetës tij është bë dunjaja, dhe nuk e ka për qëllim ahiretin, as don me arrit kënaqësinë e Allahut, po don me arrit kënaqësinë e njerëzve dhe me arrit atë çka Allahu u ka dhënë njerëzve në këtë botë, wa ja'ala ad-dunya hammahu, ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayh. Allahu ka me ia pru atij fukarallëkun para dy syve të tij. Kah të ec e ka fukarallëkun para syve, nuk i hiqet fukarallëku prej syve të tij. Kah të ec dhe kah të sheh shpinë e vet, ai sheh fukarallëk. kurr nuk e sheh veten se është i pasur dhe ka mjaft wa farraqa alayhi shamlahu pastaj allah azza jalla ja shpartallon punët e tij ja hap punët e tij saqë nuk është në gjendje me i mbledh wa lam yatihi min ad-dunya illa ma qudira lah domethënë ja përhap allahu ja hap punët e tij dhe pastaj ki mundohet me i mbledh qato punët e veta dhe mu kujdes për ta me i dal zot qatyve punëve t'veta dhe duke u mundu me mbledh ky pi qasaj dunjas dhe mendon se ka me mbledh ma shumë sesa që Allahu ja ka caktu ndërsa nuk i vjen megjithatë veç çka Allahu ja ka caktu që na e ban pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ditur se këtu janë dy lloj njerëzish njerëz të cilët në këtë botë të cilët kanë për qëllim ahiretin dhe njerëz të cilët në këtë botë kanë për qëllim dunjan e tyne tashti Allahu azza wa jall ki cili ka pas për qëllim ahiretin Allahu ja ka lehtësu jetën. Pse pi dunjas i ka ardh edhe i këtij çka ja ka caktu Allahu. Mirëpo i ka ardh halal. Ndërsa tjetri ka bo për qëllim dunjan dhe nuk i ka interesu puna e ahiretit dhe knasia e Allahut dhe nuk, ka inter, nuk i ka interesu se me çka e arrin at, atë pasuri A me halal apo me haram, Allah Azza ue Xhel ja ka hap punët dhe e ka lodhë në këtë dunja, mirëpo prap s'ka mujt me marrë ma shumë se ai tjetri. Të dytë kanë marrë nga i njëjti caktim, mirëpo dallimi mes këtij edhe këtij tjetrit, është se të parit Allahu Subhanehu ue Teala i dha ka dhonë knaqësi, qetësi, ja ka qetësu zemrën e tij, dhe ja ka prun pasuninë para syve të tij, dhe asnjëherë nuk e sheh veten që është fukara, Knaqet me atë që ja ka dhënë Allahu, ndërsa te ky tjetri s'e ka bën rahat kurr, Allahu subhanahu wa taala shkaku se nuk ka pas për qëllim ahiretin. Andaj ai i cili ka për qëllim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, Allahu subhanahu ja mundëson atë që dëshiron. Siç ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Allahu azza wa jall kur e don një rob të vetin në këtë botë, thërret Xhibrilin dhe i thotë: O Xhibril, unë filanin po e du në tokë, duje edhe ti. Pastaj thirr Xhibrili banorët e qiellit dhe thot: "O banorët e qiellit, Allahu e ka dashtë filanin, e du edhe unë, duni edhe ju." Dhe fillojnë me e dashtë banorët e qiellit. Pastaj thrret: "O banorët e tokës, Allahu e ka dashtë filanin, e kam dashtë unë dhe e kanë dashtë banorët e qiellit, dhe urrejeni edhe ju. Të parit ju vnohet pranimi në tokë, të gjithë e dojnë, ju bohet jeta e tij e lehtë, ngase Allahu azza wa jall e ka dashtë dhe e ka pëlqy, Allahu azza wa jall e ka pranu veprën e tij, dhe tashti edhe njerëzit kanë me pranu veprën e tij, dhe këtij i është bo jeta e lehtë, ngase kah të sillet njerëzit e dojnë, kah të sillet Allahu ja ka lehtësu veprat e tij, ndërsa tjetrit ju ngushtohen, ngase krejt e urrejnë, pasi që e ka urrejt ai në qiell, s'mbet mo kush me urrejt. Mirpo Allahu ja ka ba haram me hi këtij në xhennet me muslimanët e parë që kanë me hi në xhennet. S'ka mundësi ti me hi me muslimanët e parë, derisa nuk pendohet prej kësaj vepre. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se Allahu ja ka ba obligim me e shti n'zjarr, edhe ia ka ba haram atij me hi në xhennet, shkaku që ja ka marr pasurinë vëllaut vet apo i ka marr diçka prej hakut vëllaut vet, e që sot është diçka e thjeshtë me i marr vëllaut tan prej drejtës tina, ndërsa në islam kjo është prej veprave të mëdha. Andaj çdo vepër Çdo hak i vllaut tënd, qoftë i madh apo i vogël, është prej mëkateve të mëdha. Përndryshe, Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam s'ju kishte kërcënuar njerëzve se dënimin e ka me zjarr. Ndoshta dikush ia bën një të padrejtë vllaut vet, i merr diçka me padrejtësi dhe ai në synin e tij ajo vepër është e vogël. Mirëpo në hadithin e Pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nuk është kështu. Në shikimin e Pejgamberit Apo në shikimin e Allahut subhanahu wa taala nuk është kështu. Pse? Ngase s'ju kish kërcënuar me zjarm. E sikur t'ish kon mëkat i vogël, Allahu s'ju kishte kërcënuar me zjarm, se Allahu për mëkate të vogla nuk e dënon robin e tij. Njëri prej sahabeve i tha: "Ja Rasulullah, wa in kana shay'an yasira" Edhe nëse është diçka e vogël, bash e vogël, me ia marr vëllaut tan me të padrejt, ka thonë wa in kana qadiban min arak. Edhe sikur të jetë pemë, fidan i vogël që e ke marr me mjell, ja ke marr atij, erak i thojn drunit që ka nxjerret prej tij misvaki. E sikur me kanë një fidan i vogël, një dru i vogël e ke marr me mjell, ja ke marr vëllaut tan me të padrejt. Edhe sikur të jetë kjo, dhe ja ke marr vëllaut tan me të padrejt, Allahu ta ka bo obligim me hi në zjarm dhe ta ka bo haram xhenetin derisa ti nuk pendohesh. Domethënë haram me të parët musliman. Domethënë nuk ke mundësi me hi në xhenet me muslimanët e parë. Gjithashtu prej mëkateve të mëdhaja është edhe vrasja e muslimanit me qëllim. Andaj, islami ka prun rregulla kur lejohet gjaku i muslimanit. Domethënë nuk lejohet gjaku i muslimanit përveç se Ai nëse ka dal prej dinit, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men baddala dinahu faqtuluh, kush e ndrron fenë e tij, prej Islamit del në fe tjetër, mbytne. Vrane, në këtë rast kur del njeriu prej fejes, bëhet halal gjoki i tij. Mirëpo derisa ai është musliman, dhe ka mallkimin e Allahut dhe për të është pregadit dënim i madh. Siç e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi sallam, në rast kur lejohet gjaku i muslimanit, është kur aj bën zina dhe është i martum, aj vrahet, dënohet me vrasje, gurëzim edhe mbytet. Domethënë islami ka rregullat kur e lejon vrasjen e njerit, mirëpo jo për çdo fjalë, jo për çdo send. S'guxon muslimani me çujt dorën me ngrejt dorën e tij mbi vllaun e vet edhe me mbyt vllaun e tij për çdo punë apo veç pse e kanë ndrru mexhën ose për diçka tjetër çka është traditë në mesin e muslimanëve. Gjithashtu prej mëkateve të mëdha është Transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi ka thonë La jedkhulul xhenneta men la jamen xharuhu bewaiqa muslimanët prej të cilit janë rahat muslimanët prej gjuhës së tij dhe dorës së tij. Muslimanët janë rahat, nuk ju ban sherr me dur, as nuk ju ban sherr atyre me gjuhën e vet. Ai është musliman. Gjithashtu prej mëkateve të mëdha është edhe qysh ka ardh në hadithin e Theubanit radiallahu anhu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, Eyyuma mra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghayri ma ba'sin fa haramun 'alejha ra'ihatu al-jannah, Kush prej grave e kërkon shkurorëzimin nga burri i saj, ngase shkurorëzimi në dorën e burrit. Nëse e jep burri shkurorëzim, ajo shkurorëzohet, jo në dorën e gruas. Ashtu që gruaja kërkon prej burrit me hak shkurorëzimin, nëse ka hak, mirëpo nëse ajo pa hak kërkon prej burrit vet që me e shkurorëzue, Ka thënë Pejgamberi sa selam, Ajo është haram për atë është me ndie aromën e xhennetit. Gjithashtu, në hadithin e Muslimit, flet pejgamberi sa selam për mëkat tjetër, ajo është këputja e vizitës të afërmëve. Ka thënë pejgamberi sa selam, la yadkhulul jannata qati urahim. Nuk hyn xhennet ai i cili e ka këput lidhjen me të afërmin e tij. Ndërsa ka thënë hadith tjetër, të cilët ndihmojnë kundër atyre derisa ti qëndron që ta, çka Allahu subhanahu s'është i kënaqur me këtë vepër. Gjithashtu prej mëkateve është bartja e fjalëve me qëllim me prish mesin e njerëzve. I thohet nemima. Transmeton Muslimi në sahihun e tij nga Hudhaifa radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammam. Nuk hyn xhennet ai i cili bart fjalë Ka përmend Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem prej mëkateve të mëdha ai i cili ia përmend njerëzve veprat e veta çka ia ka bërë, të mirat. Gjithashtu ai i cili nuk është i sjellshëm ndaj prindërve të tij, edhe ai i cili e pin alkoholin. Ka thënë pejgamberi, la yadkhulul jannata mannan, nuk hyn xhennet ai i cili ia përmend njerëzve të mirat e veta çka ka bërë. Dhe as ai i cili nuk është i respektshëm, nuk respekton prindërit e vet. as ai i cili e pin alkoholin. Gjithashtu ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mëkateve, gënjeshtra, se është prej mëkateve të mëdha, edhe pse njerëzit e shohin të vogël, edhe rrejnë, ka thënë pejgamberi wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Vërtet, rrejna çon në vepra të këqija, wa innal fujura yahdi ila an-nar, ndërsa veprat e këqija dërgojnë për në zjarr. Nuk i lejohet muslimanit me qit ndonjë rrenë me qëllim me shti njerëzit me kesh, se është prej mëkateve të mëdha. Gjithashtu prej mëkateve të mëdha është mbytja e vetes. Ka të transmeton Buhariu në Sahihun e tij prej Jundub ibn Abdillah radhiyallahu anhu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kana fi man kana qablakum" ka qenë një person i cili ka jetuar para jush. Bihi jurhun, ka qenë i plagosur. Fa jaza, dhe hekri në dorën e tij, yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam, në këtë mënyrë bëhet azab me atë hekër në xhehenem, në barkun e tij, khalidan mukhalladan fiha abada, dhe aty rri për gjithmonë, do thotë ka me nejt shumë gjatë në xhehenem për shkak vrasjes vetes dhe dënimin e ka po në atë mënyrë qysh e ka mbyt veten e tij. Wa man shariba samma, dhe kush pin Helm, me qëllim fe katale nafse dhe e mbyt veten e tij, fe hue jetehassahu fi nari jahannama khaliden fiha abada. Do ta përjeton dhe do ta shijon helmin dhe në atë mënyrë me helm do të dënohet në xhehenem derisa të qëndron në xhehenem dhe qëndrimi i tij ka me qenë shumë i gjatë se Allahu e ka përmend për gjithmonë, ka për qëllim ka me qenë shumë i gjatë. i jep familje dhe ai është kryetar i familjes, e udhëheq familjen e tij, dhe Allahu i ka dhënë atij një kope të cilën ai kujdeset për ta. Yamutu wa huwa ghashin li ra'iyati, pastaj vdes, ndërsa ai qasaj jete kur ka qenë ai kujdestar i qatij grupi qasaj kopesë që e ka pas nën kujdesin e tij, dhe ai është tradhtar ndaj qasaj, nuk e ka çu emanetin, nuk është kujdes, i ka tradhtu, Ma së shumti ka hak në qat mishin e tij zjarmi. Gjithashtu ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi sallam, prej mëkateve të mdhoja, ka thanë, la jedkhulul xhennete xhewadhun, wala xhadharijun, nuk hin n'xhennet, ai i cili, Allahu i ka dhanë pasuri, ka mbledhur nga pasuria, edhe pastaj nuk jep, është koprac, edhe është mendjemadh me këtë çka e ban. dhe ai i cili është i ashpër dhe është mendjemadh, e gjithashtu edhe këta nuk hyjnë në xhennet. Gjithashtu ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mëkateve të mdhoja zbulimi i femrës. Ka në hadithin e Imam Ahmedit nga Amr ibn Asi ka thënë Përveç asaj çka është e mbulume në këtë mënyrë, ajo është e cila hin në xhennet. Domethënë është trupi i saj i mbulum, ndërsa ngjyra nuk është shumë me rëndësi. Gjithashtu prej mëkateve të mdhoja është të thuhet për muslimanin atë çka nuk e ka ai. Allah azze o xhel ka me lanë ata me jetue në shkatërrim dhe nuk ka mundësi me dalë prej saj veç kur të del prej fjalëve çka i ka thanë ndërsa s'ka mundësi me dalë gjithashtu ka ardh ka fjala e Allahut walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat ata të cilët i mundojnë muslimanët apo besimtarët dhe besimtaret domethënë i mundojnë me fjalë ju bëjnë shpifje atyre bi ghairi maktasabu për